aigua, aigua, aigua. Tales creia que l'aigua és l'arxe, l'origen de totes les coses, l'essència última de tots els éssers. L'aigua és eterna, infinita, generadora de vida.